Esker mira intzarieta eta sari arte korrika aipatu behar dugu orain urte bateko berantarekin pandemia zela eta Euskararen aldeko lasterketa muriotik abiatuko da urten, martxoren ogoita maikan, donostiara heltzeko apilaren amarrean, Orotara, 2000 eunta larogoi kilometroz bideiatuko du makiltxoak eta barnean den mezuak ere, ipar euskal bialitan pasako da, apilaren lau bostean lenik eta behatzean ondotik. Gurekin, korrikako koordinatzailea dugu, inzoliden egunon? Egunon. Lehen galdera, presiste, eh, zat? Bai, prest edo, bagoaz, bidean gira, lanean ari gira eta gogoz, Eh, denak bezala gogotsu korrika heltzeko. Pentsatzut azken setasunak eskaz direla, ere? Eh? Bada ino ale, hilabete txiki bat? Bai, eh, azken setasunak baino gehiago, orain kilometroen erreserbekin ari gira, eta ba, orain eh, herriko etxeekin eta lanean permisak eta bar eh, galde egiten, eta bagoaz poliki-poliki ba, puzlea osatzen herri-zerri. Aipatuko dugu, ebain alenik, zertarako balio du korrikak? Balio du horritaraztea? Korrikak e, balio du lehen lehenik eh, jendea bateratzeko eta Euskararen inguruan e, jendea biltzeko, e, Euskarari bultzada bat emateko eta Euskara karriketara atera dadin eta hor elkarlanean e, motibatzeko jendea Euskara ikastera, Euskara erabiltzera eta Euskara ikusgarri eta entzungai izan dadin herrietan eta e, bakampoan hori lehen lehenik eta bigarrenik eh, modu praktiko batean e, dirua biltzeko aukera bai. bata guretzat eh, hor bai ekonomiak beti du bere pizua eta ba ikusiko zen duten bezala eh bai hor korrika laguntzaile, korrika lagun, kilometro reservak, dirua emateko aukerak eta horrek laguntzen gaitu dirua biltzen aekaren eh, aekarentzat bai jendeari prezio honenetan eskaintzeko euskarako klaseak ba urtean zehar edo bi urteetan zehar eta hola intzinatzen da ba euskara eta hola txikitzen dute gero gau eskolek eta hori guztiak ez da horrek eh, funtzionamendua galde egiten du? Hori da, e, horrek laguntzen gaitu ba, bi urteko konduak pixka bat orekatzen eta ba, gure ba, Euskarazko kurtso horiek aintzinera mm. eramaten. Mm. Bon, kilometroak errandozu ez dira denak eh, hartuak, e, eskaz dira adibidez badakizu ze einetarako kilometroak hartuak dira? E, dakidana da apiralaren behatziko kilometro gehienak beteak ditugula, ez badira denak ere, e, bederatzia larun bata izanik e, sekulako arrakasta izan du e, zirkuitoak. E, eta hor lapurdin izanen da? Bai. Hori da, lapurdin bai. izanen da, apirilaren behatzean goizeko zazpietan sartzen zaigu ibardinetik, eta hor eh, zeharkatuko du eh, lehen lehenik, bo, joren da, askaine senpere sara inguruetara, gero galduko dugu ordu batez, e, eh, zugarran burdin inguruetatik epasako baita, eta gero dantxariatik sartuko zaigu berriz, eta hor segituko dugu egunean zehar, ba, itxasu, azparnera ino, azparnetik kanbo, eta gero kostara itzuli guzia. Eta hor kilometru guztiak hartuak dira? Hor, sekulako eskara izan dugu, el, bai elkarte eta e, herriko etxeek eta bertako jendeak e, e, eskatutakoa hegoaldetik ere eskaria izan dugu, baina hoiek erran behar dugu momentu zerreserban ezarri ditugula lehentasuna bertako elkarteeri ematen baitiegu. Ba, bi alditan pasatzen da Ipar Euskal Herritik, behatzean lapurdin, lau bostean basen afarro siberuan, hor, oino hartzen aldira kilometroak? Hor, baditugu batzuk libre bai oraindik, astelena da, astelena eta gauaz, ordan bapiskoa bai. komplikatuagoa da, hoiek betetzea, baina erran behar dugu gaur egun denak betetzen ditugula, edozein ordutan, edozein lekutan jendea animatzen dela korrika egitera. Nola egiten da, hartzeko kilometro bat, eta zemat balio du? Beraz, eh, nola egiten da eh, aekara deituz eh, baionara edo bertako gau eskolatara deituz, horre jakinen duzu ea kilometrorik libre baden, eta erran behar da, erreserba hori egiteko, elkarteak edo instituzioak izan behar direla lehen lehenik. Ezin du norbanakoak erosi, nik ezin dut erosia Hori ez dugu lehen esten, iparraldeko kilometroak elkarteri luzatu nahi dizkiegu eta ze, eh, ze elkarte motak hartzen duzte kilometroak eh, denetarik dira bada edo gehienak eh, Euskara munduan dira jadanik? Ez, ez ez bada, denetarik badugu. Herriarekin atxikimendua duten elkarteak izaten dira initzetan eta horri lotuta hartzen dute kilometroa turismo bulegoak ere baditugu, erretik horriko etxeak ere baditugu, denetik dugu gaur egun. Ibilbidea ipatzen baitugu, uh, bi gauza lehenik, uh, eh, basena badela berezitasun bat, adibidez, ioldirekin? Bai, egia da, eh, aurten lehen aldiz, iolditik pasatzen dela korrika, dakizuen bezala, korrikako zirkuitoa urtez urte aldatzen da, baina aldi berean beti edo askotan leku, zentzu batean edo bestean leku berdinetatik pasatzen da, ba, lotura egin behar delako, herri batetik bestera eta praktikoa izan behar delako, eta nolabait, ioldi beti kanpo gelditu da, eta urtengoan ba ioldietik pasako da eta guretzat berri ona da, ez? Alda, zirkuitori aldatu berri ahal izatea eta aukera ematea ba herri txiki batzueri parte hartzeko. Eta nolas izan da galde berezi bat edo hola hola gertatu da? Ez, ez dut uste hola eh, marraztu zenean ni ez nintzen horren eh, garaian, baina marraztu zenean ibilbide berria ba hortik pasa pasatzea erabaki zen. Hola dugu ibilbide berri bat eh, iparraldean. Mo ioldin izanen da eta jakin ere hogeitarazten dugu, Euskal Irratiak kilometro guzietan izango bai gira, ioldiko kilometroetan ere izango girela. Beste ez bitxitasun bat, baina bai berezitasun bat, dola iru urte, beraz, eh, azken eh, korrikan, kilometro berezi bat izan zen, eta errepikatuko duzu hortan. Bai, korrikaro urteetan eh, ba, kilometro berezi bat aekak berak edo erreserbatzen du kilometro berezi bat, eta 2000 eta emeretzean, klika korrika izan zen, eta orduan klikaen gaiamenduak izan ziren, eta e, eh, klikaen gaiamenduetan instituzioeri egin zitzaien dei bat hitzetatik e, eh, eh, engaiamentuetara pasatzeko, eta klika engaiamenduak deitzen dira, eta hor Santiagoko zubian kilometro berezi bat egin zen. Irunetan daia artean. Hori da, bai. kilometro berezi bat egin zen engaiamendu hoien inguruan, eta instituzioeri dei egin zitzaien, eta aldiontan garazin eginen da kilometro berezi hori. Doni garazin. Doni bane garazin. Mm-hmm. Bertan garazipo Adierazpenak deituko dira Eta hor gau eskola aintzinetik pasako da Kilometro berezi hori Eta oraingoan klika engaiamendu seguida emateko eh, Engaiamenduetatik ekintzetara pasatzea e, galde egiten zaie, e, aurtengo lema hitzekin da, ba hitzetatik ekintzetara pasatzea eta ba instituziori galde egiten diogu ekintzetara pasatzea, hau da, doakotasunaren inguruan e, ba, lan bat egitea, inbertsio bat egitea, e, guk sinisten dugu euskara ikasteko e, jendearentzat doainik izan behar dela eta horren beste aldean da irakasleek ere soldata duin bat izan behar dutela eta hortarako in, e, ba instituzioek inbertsio bat egin behar dute euskararen inguruan eta gure kasuan ba iparraldeko instituzioak eta EPE deituko ditugu. Ara, eta doni garazin izanen, eta, justu bukatzeko ibilbidearekin, izanen da donostira, baina bada ere, eh, Euskal Herriti kanpo egiten den korrika hori, bai korrika munduan deitzen duguna, bai korrika munduan eta korrika izpak, e, korrikatik sortu diren e, beste, korrika batzu beste herrietan, baina korrika munduan badu eta lehena uste dut e, ongi ikusi baldin badut Parisen eginen bai. da aste buru ontan, larun batean, bai. or, larun batean eta gero baditugu Alemanian batzuk eta Bartzelonan e, bian, baina exotikoena errango nuke izango dela Xangaien eginen dena korrikaren inguruan bai. On, lau bost, apirilak lau bost basen farro siberuan eta behatzi lapurdin, ara heltzeko denboran mm, motorrak berotzen ditu korrika kulturalak, jadanik eh, ekimen batzu ikusitugu, joan den asteburuan eh, kontzertu eta bar, badira oraino eginen direnak? Bai, hor eh, korrika kultural e, bete-betean gira, e, aipatu duzu bezala joan den asteburuan kantu bat gara izan genuen azparnen eta ruper ordorika senperen, heldu den asteburu hontan siberuan dute programazio e, beteskoa, badute hor joko gauak, merkatuan ere dantzak izanen dituzte, eta gero igandez ere beste emanaldi bat badute, eta larresoron ere eh, aldaburuan horre eh, kontzertua izanen da, eta eh, moda desfilea, korrika barne egiten dugu korrikako jantzien moda desfilea, eta moda desfilea izanen da, eta gero aste bururo badira, Liburu aurkezpen, kantaldi, bertso afariak, joko gaualdiak, dantzak denetik dugu hemendik eta e, korrika etorri arte eta korrika pasatzen denan ere herri bako bakoitzak bere animazioak e, izaten ditu, beraz, e, eh, emendik eta pirila arte programazioa aski betea da. Aipatzen maiginuan ere, da bai, jantziena, bai. jantziak beti baditu korrikak, da orten ere? Bai hori da, e, jantziak eh, salgai izan ditugu leku desberdinetan, bai honan gabonak aintzin denda izan ginuen, eta e, gau eskoletan ere jantzioiek saltzen dira, e, eta ba, kontzertu edo ekitaldi desberdinetan ere salgai izaten ditugu. Erran behar da, ba, kopuru bat jasotzen dugula, eta hori bukaera artean amaten dugun kopurua dela, beraz, orain gero eta gutxiago gelditzen zaizkigu, beraz, e, norbaitek erosinei baditu. Ernatu. Ernatu. Ongi da, intzoliden, milesker, be, usten zaitugu azken setasun horiek prestatzen, eta horretara zen dugu beraz korrika asiko dela martxoren ogoita maikan, ez, bai, mar, asiko dela martxoren ogoita maikan amurrion, bukatzeko apilaren amarrean e, eh, donostian, eta hemen pasako dela lauta bostean e, eh, basen afarroan eta siberuan, eta behatzean lapurdin. Izan ongi? Milesker, bai.